Ecranoi kiel bremsiloi por lingvo akiro. Infanetoi lernas de la pli grandai familianoi. Tio validas ancau por la disvolvigio de la parol capablo. Se infanetoi sidas longe antau ecrano, tiam mancas al ili gravai interparolai momentoi avertas Australia esplorista teamo. Ciardum la tempo chiun la infanetoi passigas ce compufono, tabuleta computilo au lud computilo, tiam ili audas mal plida vortoi de siai gepatroi cae de aliai plen cresculoi. Ili mal pli interagas cun ili cae perceptas mal plida sin sequoi de paroladoi. La surtio basigianta disvolvigio de la parol capablo povas tiel procrastigi, tiel tion clarigas la gruppo en faca giornalo. Tiom gravas por la lingua aciro, cae por la emozia disvolvigio de infano, che en la heima medio oni multe parolas cae interagas cun la infano, tion laula esploristoi montris studagioi iam plur foie. Ofte la studagioi tamen concentrigis pri la antau ecrana tempo de la gepatroi, cae pri la sequoi de tio. La gruppo de la Universitato de Adelaido nun enprenis en sian studajon datumoin de ducent familioi, kiwi estis cerpitai, de januaro 2018 gis decembro 2021 en ses monatae intervaloi helpete parol recona technologio. Estis registrita tiam la antau ecrana tempo, cae la heima parola medio de la infanetoi, en la agio de dec tu gis tridec ses monatoi, dum averagia dec ses hora tago. La priugia analiso resultigis che ciu pluso da antau ecrana tempo estis cundligita cun malcresco de la interparoloi dege patroi al infanoi. La infanetoi audis malplida vortoi de la heimai plen cresculoi, ili mem parolis malpli, ca ili interagis pli malofte en interparoloi. Estis observitai la plei fortai malcrescoi po minuto da antau ecrana tempo en la agio de tridexes monatoi. Iam en la familioi, quiui obeas la quid linio in de la monda san organizo pri antau ecrana tempo, tio estos unu horo in tago por tria ruloi, la infanetoi povas maltrafi laula studajo in tago circau o quarcent vorto in de plen cresculoi. Lau taxoi, La averagia antau crana tempo en plei multae familioi tamen estas multe pli longa se tri jauruloi, kiel en la studajo, sidas average ciu tage dum cent septec du minutoi antau ecrano, tiam ili average maltrafas pli ol mil al ili directitain vortoin de plen cresculoi en la heima medio. Ciu infanetoi, ciui sidas aparte longe antau la ecrano, havas vere pli malgrandan vorto provison, cae pli malbonan parol capablon, tion da studajo ne consideris. Por la disvolvigio de la parol capablo de infanoi dum la unuae iaroi, gravas cresci en medio con multe da paroladoi, diras la amo. Tio influas inter alia la maturetson por lerneo, cae la successon en la tuta clerigia evoluo. Paroli cun infanetoi shainas esti simpla cae mal complica activezzo, crome diras la studajo. En la vigla vivo de familioi tio tamen estas tutte ne tiel facila. Estas ne realisme, che familioi tutte cesu che infanetoi occupigas pri compufono au tabuleta computilo. Anstat taue la programmoi cae gvidlinioi povus concentrigi etio, por instigi familioen profiti la tempon antau ecrano, ciel ocason por interagado cun la infaneto, diras la esploristoi.